Kwani Allah anasema faqad faza almuttaqun. Hakika wamefaulu wale wenye kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kupata maamrisho yake na kuacha makatazo yake. Ama katika hutuba ya leo tutakumbushana juu ya masala mawili masala ambayo yapo mbele yetu katika umma wa Kiislamu au yapo mbele yetu katika ulimwengu huu wa duniani hutuba ya kwanza nitazungumzia hadhi ya mama katika Uislamu na hutuba ya pili nitazungumzia maandalizi kunako mwezi mtukufu wa Ramadhani leo ulimwenguni katika vyombo mbalimbali vya habari vinazungumzia siku ya mama duniani lakini sisi kama waislamu yatupasa kujepusha na siku kama hizi na hadhara kama hizi tukiwa kama waislamu kwa sababu ni vitu ambavyo hazituhusu bali sisi kama waislamu tutakumbusha umma wa Kiislamu na wasokoa Uislamu jinsi gani dini yetu tukufu ya Uislamu imempa hadhi mama Allah subhanahu wa ta'ala amempa mwanamke fadhila kipekee ya kuwa mama kwa maana hapa duniani hakuna anayeweza kuja pasina ya kuwa pasina ya kuwa na mama Adam peke yake lakini hata Nabii Isa alikuja kupitia mama yake Maryam binti Imran lakini wadamu wengine wote waliobaki mama ana nafasi kubwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema aljannatu tahta aqdami ummahati pepo iko chini ya nyayo za kina mama kwa maana kuingia peponi mwenye mchango mkubwa Uislamu kampatia hadhi mama kwamba nafasi ya mwanadamu au nafasi ya mtoto kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala hadhi hiyo ikampatia mama na Mtume Muhammad sallama jaa rajul ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam alikuja sahaba kwa mtume rehma na amani juu yake akamuuliza yule sahaba ahaqqa an-nas bihusni sahabati ni mtu gani anaye haki kubwa zaidi ya kumfanyia wema katika watu wangu mtume akasema ummuk mama yako kisha mtule akamuuliza tena thumma man kisha ndani tena baada ya mama sallam akasema ummuk mama yako thumma man kisha nani tena baada ya mama mtume akasema ummuk mama yako akamuuliza na kisha nani baada ya mama mtume akasema abuka baba yako hadithi mbili hizi waislamu zinatupatia funzo kwamba Uislamu umempa mama nafasi kubwa hata ya kufanywa wema kuliko baba sasa leo ulimwenguni nafasi hiyo au jukumu ambalo Allah subhanahu wa ta'ala mfumo na utawala umemnyima leo ulimwenguni mwanamke huyu ambaye ni mama amesahau jukumu alompa Allah subhanahu wa ta'ala kwani Allah subhanahu wa ta'ala kitu alichompa ni kitu bora zaidi lakini kwa fikra za wanadamu ulimwenguni jukumu hilo wameweza kumnyang'anya mama huyu na kumfanya mama huyu kuwa ni mtu duni zaidi mtu duni zaidi ambaye anadhalilika katika ulimwengu huu Mtu sallam anasema ana Abdullah bin Umar hadithi kutoka kwa Abdullah bin Umar radhiallahu anhu anasema sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul nilimsikia mtume rehma na amani zijuu yake akisema kullukum rai wa kullukum mas'ul an rajatihi kila mmoja wenu ni mchunga na kila mtu ataulizwa kwa kile alichokichunga mtume akasema katika hadithi yake endelea wal mar'atu ra'iyatihi fi baiti zawjiha na mwanamke ni mchunga katika nyumba ya mume wake wa mas'ulatu an rayatiha ani mas'ul kunako kule kuchunga kwake kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala mama huyu amempatia jukumu la ulezi jukumu la kulea watoto wa mume wake na Allah subhanahu wa ta'ala ataenda kumuuliza kunako jukumu hilo vipi amelitekeleza vile mmeifanyia kazi kwa sababu Allah anasema thumma latusalunna 'anil na'im kisha mtaulizwa kunako neema mtoto ni neema na Allah subhanahu wa ta'ala atenda kukuuliza amekupatia neema ya mtoto je ulimlea katika msingi wa kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala mwenye jukumu hilo ni nani ni mama ndio Uislamu umempatia jukumu hilo katika jukumu kubwa kabisa jukumu la ulezi na kutengeneza Uislamu ni kumtambua Allah Subhanahu wa Ta'ala tokea katika umri mdogo mpaka wanakuwa katika umma huu wa Kiislamu hivyo basi mama huyu leo wamemnyima jukumu lake na mama wa Kiislamu akaacha jukumu lake la ulezi ambalo Allah Subhanahu wa Ta'ala amempatia basi aje kwamba anapata madhambi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kunako jukumu kubwa ambalo mwanamke Muislamu anatakiwa na Allah subhanahu wa ta'ala vile vile unaokudu ambalo jukumu Allah subhanahu wa ta'ala anatakiwa imama lazima uambatane na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kumleta mtoto huyu atalikuwa na nafsi ya Kiislamu na asili ya Kiislamu ili kutengeneza shakhsia ya Kiislamu. Tuangalie mfano wa mama bora, mama ambaye alijua jukumu lake na ulezi alisema Allah subhanahu wa ta'ala, akaweza akalea mtoto ambaye leo katika umma Kiislamu mtoto wa mzazi wa umma huu Sheikh Muhammad bin Abdul al-Shafi'i rahimahullah mwanachuoni mkubwa, lakini ukisoma historia yake, mama yake ana nafasi kubwa katika mtoto huyu mpaka leo ya wanachuoni bora kumi anashika nafasi ya pili katika umma wa Kiislamu kwa mbalimbali. Imam Shafi baada ya kuzaliwa baba yake mfariki akiwa katika umri mdogo, lakini mama yake kwa kuwa alikuwa ni mama bora mtanguni, aliyetoa kikombacho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika malezi. Hana baba, lakini malezi alisimamia malezi yaliokuwa bora, hasa katika na mkubwa katika umma wa Kiislamu. Imam baada ya kuzaliwa Kwa baadhi kafariki, mama yake akamlea katika umri wake wa utoto. Mama yake alifikisha malezi, alimpatia malai, malezi ambayo alimdokesha Allah subhanahu wa taala, kwani Imam Shafi katika umri wa miaka saba tayari amaliza kuswali kwani Allah subhanahu wa taala. Ili mama yake alikuwa mkumbani kumtengeneza mtoto huyu kuwa wema, wakitambua Allah subhanahu wa taala Maksud mkataba tayari tumesema alipo kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kwa Uislamu. Na kufikia hapo alipofikisha umri wa miaka kumi na nne akaanza kutoa hitaji mbalimbali, akaanza kujibu masuala katika umma wa Islam, masuala ambayo leo hii majibu yake au watu wake wanategemea katika mtu wake wa mshari wa Mungu. Kwa hiyo tunakumbuka tunapoangalia nafasi ya mama katika Uislamu kusimama kutekeleza jukumu lake la ulezi ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amempatia jukumu ambalo alitekeleza tutapata wanachuoni wakubwa tutapata waislamu wakubwa wenye dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kinyeshaji alipotekeleza jukumu lake tutapata watu waovu ili kuweza kuangamiza Uislamu watu ambao wasimtambua Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo mama bora tunapigia mfano kwa mama yake Imam Shafi rahimahullah alisoma kidete kwa kumlea mwanaye katika malezi ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kubwa sana Uislamu umempatia haja kubwa mama kwa kumtambua mtoto wake mtoto kwa mwema au kwa mwovu ni jukumu kubwa kabisa mama ndipo Uislamu umempatia hilo leo baada ya wanadamu kuona kwamba amepata ambaye hapati kuwapatia watu majukumu Allah subhanahu wa ta'ala hapati kuwapatia watu majukumu wakampa nafasi ya kupatia watu majukumu ni wanadamu wenzao wamefeli mfumo wa kibaji unaotawala ulimwenguni mfumo huu umekeli katika kusimamia na kuendesha jukumu la mama lakini Uislamu umefaulu tunaona mfano wa kutakiwa makubwa katika mama lakini leo hii mfumo huo wa kibepari umetoka kusimamia nafasi ya mama katika jamii kwa kushauri wake basi umeweza kuandaa maadhimisho mbalimbali matamasha mbalimbali vitu mbalimbali eti kuongezeka kwamba mpa thamani mwanamke au kumpa thamani ambapo ni lengo kubwa kabisa wameshindwa anayeweza kumpatia thamani mama ni Allah subhanahu wa ta'ala aliyenyumba aliyekuwa ndani hivi ndio huyu pekee yake anapaswa kupatiwa mambo yote lakini huyu mfumo mbaya mfumo wa watu kuzungumza wao wamepewa tutakuwa na ndaa wizara mbalimbali wanaandaa mbalimbali kwa sababu ya mama sio wote ni wao kweli kusimamia mazingira ya uhaba katika jamii ambayo tunaishi. Kwani msingatiwo unawataka wanawake wawe sawa na wanaume, unawataka wanawake wapite kwenye nyumba yao na kuwacha uso wao kuelewa na maongeo, yaani imenyang'anya vitu ndani kabisa kubwa الله سبحانه وتعالى كان بيقول ايه كل البيت نزلت من غير عطوش لكن هو كان هفانا ماما انا وين لك عطوش عليك كانوا مهمين على الشهادة اما الاسلام او كتاب من امس كان خارج بل من كان من باحة من فكان زي كذا وتعالى كذا قولك تيجي ان شاء الله نصر من كذا وتعالى بابه وكما ما قلنا لا يمكن ان يطلع قوم ولا شعر حتى قول au ni wapi wanapotarajiwa na mwanamke Uislamu. Kwa Uislamu mwanamke kumpatia nafasi ya malezi au ukamlisha kufanya kazi, lakini mwanaume ukamlazimu kufanya kazi na kumpatia nafasi ya kusimamia lakini leo hiyo kwa kuona Allah subhanahu wa ta'ala hana sisi ya kubadilisha wanadamu watu wote sisi tusiojua hata kesho kuona nafasi ya kuingia sheria tunafaa kufanya mambo haya ambayo wewe umeeleza فوجب ما وجب ومستوى الاستمرار يكون له علاقته فتنفيذ الله سبحانه وتعالى وكتب الاسلام القران فكره الاسلام فكره رأيت قوة فكره الاسلام أما الاسلام يجتمع به حديث الاسلام وصار الاسلام تكون بكل قوة mwanamke kumtolea watoto wake na anakuulizwa kwa vile unasema walmar'atu mas'ulu an hawlihi mwanamke ni muulizaji na kuulizwa kwake watoto sasa leo wakati mfumo umetengeneza mazingira ya mwanamke wote kuwa sawa na mwanamume kukaa maofisini leo hii mama huyu hali yake imeshushwa ndio kupitia kwa biashara sabuni ya kupitia yaani mwanamke ili mafuta mwanamke wengine mfungu umemdhalilisha lakini Uislamu mwanamke huyu umemtukuza ukampa hadhi kubwa hadhi ya uwezo ya kutengeneza mtu mwema kwenye kuona kuzaa lakini kwa kiasi cha unapata kuwa mtaka basi ndio ndio mwanamke huyu kumlaza na mtoto analala na mtoto au kikeo ambaye kiakaa watasimamisha huko katika lakini kama mzazi mtoto alitumai basi amejipata ni kitu ya kupata na amepata mafunzo kwa mama yake kwa hiyo leo kuna mtu wote kuna Islam kulia wanawake Kiislamu au kina mama wamegawanyika nidhamu ya kimwili kwa kimebaya kwa kujipa kwa wao wamefundishwa na mfumo huu lakini Uislamu umemnyanyua na kumpatia hadhi na huyu wa Kiislamu. Kwa hiyo utakuta mama huyu katika mfumo huu wa kibaya anasikia katika umzeeni umri mzeeni na miezi analalika akipelekezwa na madai anapelekezwa na madai sababu kubwa hapa wamepigwa kusudia kumwandaa kwa kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala vile vile maamuzi yake ndugu wakati kiongozi wa mchanga anamwasikia ausikeo mtoto huyo anakuwa karibu na ausikeo anataka mapendo ausikeo kuliko mama yake mama yake yeye ni mtafutaji hana muda wa kukaa na mwanaye leo hii kiongozi kusikia kwa Mungu anakuwa bora ametengeneza mwenyewe kwa kuwacha Uislamu akipata mfumo huu wa kimalaika, mfumo ambao unamrudisha mwanamke huyu kwa Kiislamu. Hivyo katika na kisa ya mwanamke kiwacho jukumu lake la ulezi kiwa mama ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amepatia kuweza kuathiri ukuaji wa mtoto kihisia na kijamii, mtoto kuwa mwovu, mtoto kujihisi yeye hana masuala yoyote kutokupatia utamani kutoka kwa yake Allah subhanahu wa ta'ala hivyo ni wajibu kwa watu zenu kwa kina mama na kumbusha kuwa mfumo huu umeandana katika manara kuweza kuongoza kudumisha haki zao bali Uislamu pekee ndio haji hadhi mwanamke kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuweza kumpatia jukumu kwa walezi kwa familia yake akikosea jukumu hilo basi anakuwa anapata radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala, na sio kutegemea watu kubuni bila kufikiria ili tu kutimiza urafiki wao wanabuni kama hizi ili kutimiza urafiki wao, hayakuwa hata kitoto ambacho nakikifanya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wakulu masimamo wakulu kumbana wakulu kumbana بعض أراد بسوء الله سبحانه وتعالى أن تتعلم تكبير محمد صلى الله عليه وسلم وكل الله أحسن ولا يمكن كل مراتب فتحمد الله سبحانه وتعالى خطبة kwanza nizungumzia hali ya mama katika Uislamu kwa sababu katika vyombo vya habari mbalimbali kusikia kupitia kampeni tunapoishi kama duniani lakini Uislamu unakosoa nidhamu hizo unaposoa mambo hayo kwa kuonyesha kijani mfumo huu umeshindwa kusimamia vimama na ukaweza kuandaa kitu tu ili kujiaza kwa mafunzo yanayozilake katika dini ya Kwa hiyo Uislamu unakataza kitu kama hicho, na ni wajibu Uislamu hiyo madirisha na parliamenti kukosoa nidhamu za serikali kama hayo hadi tunashukuru itakuwa mbali kidogo na hotuba ya kwanza hotuba hii tutazungumzia al-istiadad fi mabaya maandalizi mnapo mtumaji mtukufu wa Ramadhan nimebaki masomo yake kuingia katika ibada ya somo بدل ما يحرم السمع يا أيها الذين آمنوا إني وإني الله رضي موجة وموجة حتى قل يا محمد أو قل يا أيها النبي يا أيها النبي وأمير الأمين الله سبحانه وتعالى ونشر الكتب بنيا وقيمة يا أيها الذين آمنوا قل يا أيها موجة وموجة كتب عليكم الصيام من جويين ibada na kufunga. Ibada ambayo inapatikana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ambayo imebaki matatu tuweze kumiliki insha Allah biidhnillah katika mwezi huo tunaomba Allah atufikishe tuweze kumiliki ibada hiyo ya somo kila kitu kina malazi yake tunataka kusali lazima uanzie kushauri kwa kila ibada tunaomjalia maana yake kutokubushana maana yake unapoelekea mwezi mtukufu wa Ramadhani au maandalizi tunapo jiandae na ibada ya somo ili ibada ya somo tusikie lengo lake la Allah lengo lake ni kuwa wachamungu kwanza tutekeleze ibada kama maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah anasema kwa imefaradisha kufunga kwa mkara kutekeleza ibada hiyo atekeleze kama Allah kwa falsafa ya hekima kwa ubunifu Muislamu kwa kutekeleza z a k a k u t a k e l e z a Allah na hana s a b a k b a kwa wanafunza k kuna k h a k i m a k a s u d i na kama hata na mimi s a k a k a t a k a Uislamu k na n a k a k a t a k a d a r a s a k n a kwanza kabisa Allah t u a k m b i a kusema k u h u s a m m a k a r a m u s h i a u l a m w e n g a kufunga a tunafunga k kama k Allah subhanahu wa ta'ala k k a l a k u w a إلى الإسلام على إذا خلقت الله سبحانه وتعالى خلقت بسبب الله سبحانه وتعالى هذا هو يقل الأرض ويتصور يقول الأرض صديقة نشوفها وما خلقت الجنة والجنة مو بعدها السنة هذه هو وإذا الله سبحانه وتعالى hajakukosa wala kutokea ambacho kinasaidia kuweza kuendeleza ibada hii ya somo. Kwa hiyo mambo kama hayo yanafaa sasa ya hizi Uislamu jiandae kwa kuweza kuendeleza kama na haya mengine hata kama kutakuwa kazi yake. Pia utaratibu kuviandaa viungo wetu kunuia na maasi na mambo ya kupuuza. Uislamu anapopeleka baada ya funga anatakiwa awe na nia kwamba nitakurudia kutokea ili mwenyewe nitakurudia kikaa katika funga chungu mtu ndoa siku na Ramadhani basi anaja na dini anaja na yake anaja nini ibada hiyo inakuwa sio baada unaweza kuwa hakuna kile ni habaa mansura au hamdu lakini kama unaendelea إذا ما كانش كلياتكم بتتواجد هنا بس حسن ولا فرنسا وكاتب فرنسا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة إن يمين يرفع الله سبحانه وتعالى توبة أقول قول كل ما استمر لي يقول كيف في رمضان Muislamu takiwa aache mambo yake, aache maafya yake, ukweli kuyaacha moja kwa moja, nasina kuangalia kwamba ni muda fulani au muda fulani. Ikiwa anaacha kwa muda, basi yule anaabudu Ramadhani, anaabudu Allah subhanahu wa taala. Alikwambia Ijumaa licha ya Ramadhani kitanda na Ramadhani ikawa ni chuo cha kutengeneza mtu awe alikotakofi au msanifu. Kwa hiyo kama utaacha ukifaa, kama utaacha kinakofi, kwa hiyo Ramadhani tu lazima kuwa hauna mkono mmoja kwa ni habari mafua lakini baada ya kuja Allah na madhari hiyo ni kutengeneza wewe kwa mtazamo wewe unataka kupata maanisha haya kutana biashara na kuwacha matatizo yake kwa kama kuishi au mambo ya maasi bidhaa aliyokati kwa bidhaa ulimi wako uingie na uongo kutengenya kutoka watu hakutokana masiko yako yajizoe kusikiza mambo ya Mungu hakusikii ili usikie laana kutakatifu mpate kupoa Mwambie kwa mkono wako na ujizuie kunako tuma ya haramu moja kwa moja sio kwa muda mrefu kama wakati fulani ukifanya hivyo unakuwa unafanya kwa ajili ya Ramadhani سبحانه وتعالى الأول من هذا الإسلام أي والعافية أن يحكم العاصي بكفر المبادئ كسوة العاصي ضمورة ونقول إن هذا التكافل والإسلام رحمه الله إلى ذاته كما كما أن من يدع قول الزور إلى ما حتى تخلص من الله والعمل به نقول فلنكاد وهو فليس لله حاجة الله أنا حاشا أن الله أنا حاجة إليه أنا السماء إليه أن يدعو طعامه عاشي وزوجاته وشرابه ولما تتصورونه وقتل أول شيء ولا يوم أو يمكن مرة من تروح له في الغداء وجيب الأمريكا وجيب رابط الله قوة البيان من القوة السبب لعلكم تتقون kwa kusoma wanasoma biashara yangu msomi watakapokuwa wamejiweka msomi watakapoku fala yaskutu basi asiseme maneno machafu fainsabahu au atarahu akikutana au akikutwa na mmoja yote asikie katika mkutano mkubwa basi aseme huyu ni mimi nimekufunga mtoto mfunga anasema kada anachukua bado kuna mambo machafu anakuwa hana haja ya kwenda kwa wakati na vitatu kwa yeye kula anajiona mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo maandalizi tutatekeleza kama alivyo Allah subhanahu wa ta'ala kujijia vidogozi na maafya tunaacha moja kwa moja tunamfanya toba ili mtoka kujijia kisha kufikia kiama cha ndio kwa ndio ndio leo kufikia kwa Mungu iko hivyo هو ده برضه نفس المدار بدل مدار المسلمين يعني بتصير مدار مداعا منصور أي مسيح الله سبحانه وتعالى كله تلك في رمضان إن شاء الله في الحال هتوصل هو إمامية ومين فالأول ولكن في كل وقت لا يكفي طبعا رمضان يمشي kama moja kwa moja kwa muda hajamu maangari sio kwa kazi bali moja kwa moja kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala vile vile katika huo jitahidi kujiburudisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kushindana katika mema vyema ushindani kwa kuona hata kanuni fupi wa Ramadhani tusipuuzie vyema wote vile miongoni mwa hayo kufuturisha aliyofunga sio kwa nafsari ya miogo hata kumpatia kwa mjumla tende kundi moja ya kumpatia aliyofunga basi ndio anasema kana lahu mithlu ajri ghairi annahu la yanqus min ajri salihin inakuwa malipo yake msawa na mtu mtenda yaani kuna kumshughulisha mtu aliyetenda hata kwa mali hata kwa kweli basi malipo yako wanapata ni sawa na yeye anayetenda wala haizungui katika jambo hilo kitu kingine kwa kwamba kuanisha kuja jamii kushirika watu kwamba awe na hela hata hata maji tu nikaandaa vizuri kwa vile Allah subhanahu wa ta'ala anafundisha waliokuwa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 وامن بالعلم وهدنا بالحلم واكرمنا بالتقوى وتجبرنا بالعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين واعلم الصلاه ورحمه الله وبركاته